kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Alhamdulillah <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala bizu sizlarni 11 sentabrga yaqin yana bir jamladi. 11 sentabr kufr tarixida juda ham alamli tarix. Bunga nech kun qoldi? 2 kundan keyin Washington bilan New york jahannamga aylangan tarix. Alloh subhanahu va taolodan yana bu 11 sentabr undan ham yomonroq jahannam qilib berishini kufrga so'raymiz. Va albatta asosiy voqealar 11-sentabrdan keyin bo'lgan. Albatta bu 11-sentabr to'g'risida mo'min birodarlarimiz bir arab majallasida, arabiy majallada bir narsani yozishgan ekan. Albatta bu voqeilikka to'g'ri kelganligi uchun aytib o'tamiz. Allah subhanahu wa ta'ala Tawbe surasini 110-oyatida Zirani Zironi i Zirani buzilgan tarixini xabarini bergan. Albatta, mu'min birodarlarimiz, ya'ni mufakkir birodarlarimiz tahkik kılışken 11-sentyabr. Ya'ni bu Qur'oni Karimdagi 11-juz 9-sura, 9 ay Tawbe surasi va 110-oyat 110 qavatlik binoni qulashligini Alloh subhanahu va taolo Qur'on nozil bo'lgan davrda xabar bergan deb xabar berishgan. Va Yana bu xush xabari davomi shundan iboratki, shu 110-oyat 2001 kalima bilan tugagan. 2001 kalima bilan tugagan. Bu ham Robbul alamin tarafidan bir bashorat. Ikkinchi shu bino joylashgan ko'chani nomi Shafajurf deb atalargan ingliz tilida. Bu ham 109-oyatdagi Shafajurfin deb keladi. Buni arab birodarlarimiz tahqiq qilib turib, "Ey kofirlar, yahudiylar, mana bu oyatni ko'rib ham iymon keltirsanglar bo'lmaydim" deb ularga nima qilishgan? Iymonga da'vat qilishgan. Demak, o'sha ikkita bino o'zini ajalini kutgan davr 11-sentabr bo'lgan. Alloh subhanahu va sorayimiz so'raymizki, mana bu 11-sentabrni yana ummat uchun xursandchilik, kofirlar uchun g'amginlik kuni qilib bersin. Amin. Inshaalloh biz mana bu suhbatlarimizni xohlaymizki davomli bo'lsa, va lekin Allohning qismati shundan iborat ki, biz ma'lum muddat bir-birimizdan uzoq lakin lekin buni biz Robbimizning imtihoni deb bilamiz. Inshaalloh bu majlisimiz shu mintaqadagi birodarlarimizni yarmi bilan bo'lyapti. Va biz xursandmizki, bizni xursandchiligimizga biz xursandchilik qo'shildi. Ahmad e, Abdulloh va bu kishi bilan birga bo'lgan 3 birodarimiz alhamdulillah 110 kun bular ham qamoqda o'tirib chiqqan. Ya'ni 110 soni ko'p xushlik, xursand bo'ladigan e, son bo'lyapti alhamdulillah. 110 kun o'tirishgan bular ham e, alhamdulillah bular salomat chiqishdi. Ko'zimiz quvondi. va ba'zi bir boshqa birodarlarimiz ham chiqishligini xush xabari bor. Duo qilib turasizlarki, ba'zi bir birodarlarimiz ham chiqib qolsa. Inshaalloh asosiy e, suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatimizning asosiy sarlavhasi inshaalloh biz qilyotgan ibodatni shar'iy hukmlari va biz qilolmagan amallarni shar'iy hukmlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolani so'raymizki, biz o'rganadigan oyatlarni va biz o'rganadigan hadislarni Alloh subhanahu va taolo haqiqatlarini bizlarga nasib etsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasida 31-oyatda marhamat qiladiki, Agar sizlar ey mu'minlar, sizlar qaytarilgan katta gunohlardan tiyiladigan bo'lsalaringiz, biz sizlarni kichkina gunohlaringizni kechirib yuboramiz va sizlarga jannatdagi o'rinlarni sizlarga biz jannatga olib kiramiz deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni agar sizlar katta gunohlar, ya'ni gunoh kabiralar bor, mana bundan o'zingizni tiyadigan bo'lsalaringiz, Ya'ni ma'lumki gunoh kabiralarni avvali Allohga shirk keltirishlik. Odamni nohaq o'ldirishlik, zina qilishlik, sharob ichishlik, ya'ni gunoh kabira 7 ta deyiladi va ulamolar buni 70 nishta deyiladi. Ibn Abbosning qavllari bor ekan, 700 ga yaqin gunoh kabira bor deydilar. Ya'ni gunoh kabiradan maqsad nima? Alloh subhanahu va taolo qattiq vaid qilgan, qaytargan va Alloh subhanahu va taoloning chegaralari va Alloh subhanahu va taolo la'natlagan juda ko'p amallar bor. Biz bu gunoh kabirlar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Muslim rivoyat qilgan hadis borki, 5 ta namoz bir-birini orasidagi agar gunoh kabira qilinmagan bo'lsa, kichkina gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va jumadan jumagacha Ya'ni bir jumadan ikkinchi geçe, agar katta gunohlardan, kaboirlardan kishi o'zini tiygan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u o'zini tiya olmaydigan kichkina gunohlarni keçirişigini Rasululloh sallama alayhi va'da qildilar. Ramazan'dan Ramazan Ramazongacha sharti gunohi kabiradan nima qilishlik? Inson o'zini tiyishlik. Chunki gunoh kabira aniq bo'lgan. Alloh va uni rasuli chegara qilib qo'ygan, la'natlagan, g'azabiga olgan va Alloh taolaning va uning rasulining qo'ygan chegaralari bilan. Bular juda ko'p eshitgansizlar kasetalardan, Hasan Abduvali Qorakamning kasetalarida mukammal mana bu gunoh kabiralarni u kishi nima qilib bergan, mukammal dars qilib bergan. Mana bu gunoh kabiralardan saqlangan kishilarga Alloh subhanahu va taolo Nisa surasini 31-oyatida va'da qildiki, biz sizlarni sizlar tiyila olmaydigan kichkina gunohlaringizni kechirib yuboramizda va sizlarni jannatga olib kiramiz dedi. Magaram aytib o'tdi gunoh kabiralardan tiyilishlik. Albatta biz gunoh kabiralar haqida dars qilmoqchi emasmiz. Alhamdulillah bu darslar kasetalarda bor. Ustozlarimiz qilib berishgan. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni o'zini hifzida asrasin. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarning safiga chiqib bizlarni haq yo'lda yetaklashlikda peshvo bo'lishdan nasib qilsin. Biz faqat mana shu gunohi kabiralardan bittasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu gunoh kabiralardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan <clears throat> Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadisda <clears throat> muttafaqun alayh bo'lgan hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ta haloq qiladigan gunoh kabiralardan o'zingizni tiyinglar, saqlaninglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda u kishiga aytildiki, ana shu ta haloq qiladigan katta gunohlar qaysi deb so'ralgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, birinchisi Allohga shirk keltirishlik dedilar. ikkinchisi sehr, uchinchisi nohaq qon to'kishlik, qatl qilishlik va to'rtinchisi ribo yeyishlik, riboni yeyishlik. Beshinchisi yetimlarning molini yeyishlik va oltinchisi dushmanga ro'bora bo'lingan vaqtida, ya'ni ikki saf tortilgan vaqtida jang maydonidan qochishlik. Va yettinchisi pokiza bo'lgan mu'mina, g'ofila bo'lgan ayollarga tuhmat qilishlik. Mana bu 7 tani Rasululloh sallam gunoh kabiralarni eng kattasi dedilar. Va insonni halok qilib yuboradigan katta gunohlardan dedilar. Shundan o'zinglarni tiyinglar dedilar Rasululloh sallam. Buyurdilar buni. Va biz mana shu 7 ta katta halok qiladigan gunoh kabiralardan bittasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. U ham bo'lsa dushmanga ro'bora bo'lgan vaqtida shar'iy ijozatsiz orqani dushmanga o'girishlik. Dushmanga orqani o'girishlikni haqida biz sizlar bilan to'xtalib o'tmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo <clears throat> mana bu shar'iy chegarani bizga xabar berdiki, auzu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا زحفا فلا توليهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Anfal surasi asosan Badr g'azvasi to'g'risida nozil bo'lgan. Ya'ni Badr g'azvasi islomning hijrat tarixini ikkinchi yili Ramazon oyida bo'lgan. Va mana bu Anfal surasida 6 joyda Alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan mu'minlar deb mu'minlarga xitob qilgan. Mana shu xitoblarni birinchisi Alloh subhanahu va taolo Anfal surasini 15-oyatida iymon keltirgan mu'minlarga xitob qilib, ey iymon keltirgan mu'minlar, sizlar dushmanga ro'baro bo'lgan vaqtingizda, ya'ni jang maydonida ikki saf bir-biriga ro'baro bo'lgan vaqtda, ya'ni buni zahf, ya'ni zahf ro'baro-ro'baro bo'lishlik. Shu vaqtida sizlar orqalaringizni dushmanga o'girmalaringiz dedi Alloh subhanahu va taolo. Orqangizni dushmanga qilmang dedi. Va sizlardan qaysi biringiz ana shu zahf kuni Ya'ni dushmanga vakti bo'lgan vaqtida orqasini ikki maqsaddagina ugurishligi mumkin dushmanga dedi. Bu birinchisi dushmanga xida qilish maqsadida. Ya'ni Rasululloh sallam alayhi vasallam al-harbu xid'atun. Ya'ni jang xid'a, aldov, makr dedilar. Ya'ni dushmanga zarba berishlikda xida qilishlik uchun ugrishlikke icadat ijozat bor. 1. Ikkinchisi musulmonlardan bir fiyaga, bir jamoatga, bir guruhga qo'shilib borib, dushmanga qaytadan jangga kirishlikka ijozat bor xolos. Ikkita maqsadda. Ikkita shart bilan, ikkita shar'iy ijozat. Birinchisi aytib o'tdik, dushmanga xida qilishlik, ikkinchisi boshqa bir musulmonlarning guruhiga borib qo'shilib, ular bilan birgalikda dushmanga zarba berishlik. agar mana bu ikkita shartsiz sizlar orqa o'giradigan bo'lsalaringiz dushmanga mana shu orqa o'girgan kishi Allohning g'azabi bilan qaytibdi. Va uning o'rni o'lgandan keyin jahannamdadir dedi Alloh subhanahu va taolo. Va qandaynam yomon o'rin dedi Alloh subhanahu va taolo. Kimki jang maydonidan mana bu ikkita shart bilan, ikkita shar'iy uzr bilan dushmanga orqasini qilmagan bo'lsa, qochgan bo'lsa jang maydonidan, o'ladigan bo'lsa Allohning g'azab bilan o'ladi va o'lgandan keyin o'rni jahannamda dedi Alloh subhanahu va taolo. Biz mana shu narsaga to'xtalib o'tmoqchimiz. Islomdagi unutib qo'yilgan muhim chegara haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu chegara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ko'rgan görgen sahabiler Mu'ta gazvasida bu Mu'ta gazvasi Makke fathidan keyin bo'lgan. Bu Makka fathidan keyin bo'lgan jangda albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisa boshchiligida yuborgan qo'shin harakat qildi. Rasululloh sallam jangdan oldin aytdilar-ki, agar Zayd shahid bo'ladigan bo'lsa, Ja'far uni o'rniga amir dedilar. Agar Ja'far shahid bo'ladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Ravoha uni o'rniga dedilar amir bo'ladi dedilar. Hop bular safar qilishdi. Safar qilishgan vaqtida juma kuni bular yo'lga chiqishgan edi. Erta tongda bular harakat qilib chiqib ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu juma kuni edi, tashqariga chiqib qarasalar Abdulloh ibn Ravoha tashqarda yurgan ekanlar. Aytdilar: "Ha Abdulloh, hamma qo'shin harakat qilib ketib siz qopsiz" dedilar. Yani üçüncü emir. Üçüncü emirlikke Resulullah sallam tayinlegan kişi. Shunda bu kishi ki, "Ya Rasululloh, bugun juma kuni ekan, juma namozini siz bilan masjidda o'qisam u, xutbangizni, nasihatlaringizni eshitsam u, juma savobini ham olib, mujohidlar orqasidan yetib olaman" dedilar. Shunda Rasululloh sallam Abdulloh ibn Ravohaga ki, "Ya Abdulloh, şunda bir koldan qo'ldan ki, endi uni Uhud tağını, chalik tilloyingiz bo'lib infoq topa topolmaysiz dedilar. Ya'ni bular bosib o'tib ketgan yo'lni savobini endi siz Uhud tog'ichalik tilloyingiz bo'lsa, uni infoq qilib topolmaysiz aslo dedilar. Abdulloh ibn Ravoha jinoyat qilmagandilar. Ya'ni bizni hisobimizda jinoyat emas. Biz sizni tushungan islomimizda bu jinoyat emas. Masjidi Nabaviyda namoz o'qishlik 500 ta mingta, mingta, mingta boshqa joydagi namoz bilan barobar. Va kimni orqasidan namoz o'qishlik Muhammad alayhisalom. Xo'p, bu qo'shin ketdi. Jang maydoniga yetib borishdi. Mu'ta g'azvasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan qo'shin yetib bordi. Va qo'shin yetib borgandan keyin ko'rildiki, dushman juda ham ko'p. Dushman haddan ziyod ko'p. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan qo'shin ikkilanib qolishdi. Qo'shin juda ham ko'p. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar qilaylikmi? Ikkilanib turishgan vaqtda Abdulloh ibn Rawoh aytdilarki, biz dushmanimizni sonimiz bilan tayyorgarligimiz bilan mag'lub qilmaymiz dedilar. Va biz ro'paramizda turgan bu qo'shin biz orzu qilgan shahodatga biz olib boradi dedilar. O'sha jannatdagi biz orzuimiz shuni ro'paramizda turib dedilar. Va qo'shinni shavqlantirdilar da al-Mu'min mu'minal qital jangga kirishdi. Zayd ibn Harisa shahid bo'ldi. Hop, Ja'far shahid bo'ldi. Abdullah ibn Rawaha shahid bo'ldi. Hop, endi maydon amirsiz qoldi. Khalid ibn Valid nima qildilar? Bayroqni ko'tardilar-da qo'shinni taktik o'laroq mana bu oyatdagi shart bilan Rasululloh sallamga borib qo'shilishlik sharti bilan nima qilishdi? Chekinishdi. Rasululloh sallam Madinada turgandilar. Mu'ta g'azvasi hozirgi Urdun bilan Falastin chegarasiga yaqin joyda bo'lgan. Oradagi masofa bir oylik masofa. Xo'p, Rasululloh sallam Madinadalar minbarda turib xabar berdilarki, Zayd shahid bo'ldi dedilar. Bayrog'ini Ja'far oldi. Ja'far shahid bo'ldi, Abdullah oldi. Abdulloh ham shahid bo'ldi dedilar. Ja'far shahid bo'ldi degan vaqtda yig'layib bordilar. Chunki Ja'far Alini akalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ham o'xshar edi. Madinaga bu kishi hijrat qilib kelgan kuni Rasululloh sallam Badr g'azovasidan keyin bu kishi kelgan ekanlar, aytgan ekanlarki, Badrning g'alabasiga xursand bo'lishga yoki Ja'farni Madinaga kirib kelganiga qasilsiga xursand bo'lishim bilmayman degan ekanlar. Ya'ni shunaqangi suyumli bo'lganlar. Na? Xaybar. Haybar. Haybar ekan, xo'p. Xo'p, bu kishi Haybar g'azovasidan keyin kelgan ekanlar va Haybar g'azovasi bilan bizga juda katta bir xursandchilik bo'lgan. Ya'ni shunchalik yaxshi ko'rgan sahobalar bo'lgan va u kishini farzandlarini ko'rganda aytdilarki, qonlik qanoti bilan dedilar jannatda uchirib dedilar. Shuning uchun ham Ja'far tayyor deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishiga laqab berdilar. Xo'p, Abdullah ibn Rohanidan Madina ahli o'zlarini otalarini, erlarini, akalarini, farzandlarini yuzlariga tuproq sochib, ya furror, ya furror deb kutib olishdi. Ey Allohning yo'lidan qochganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini olgan sahobalar mashaqqatni kutib olindilar. Hatto ko'p aytib berganmiz, bir er, er uyga bordi, darvozani taqillatdi. Ayoli so'radi, "Kimsan?" dedi. "Eringman" dedi. Allohning yoldan qochib kelgan kishini uyimga qabul qilmayman. Tur yakal dedi. Koşun, tıprağ bilan kutib olindi. Guldasta bilan emas. ochib bag'rini ochib kutib olinmadi. Yerdan tuproq olib yuziga sochilardi, ya furror, ya furror deb. Rasululloh sallam chiqdilarda bular furror emas, kurror dedilar. Ya'ni jangga yana qaytadan kiradi bular, men oldimga kelgan dedilar. Mana bu oyatdagi jangga qaytadan kirish niyati sahobalarda bor edi. Ya'ni mana bu tarbiya iymoniy tarbiya, Qur'oniy tarbiya otalarini sog'inishgan ular ham. Yarador otalar. Lekin mana bu jangdan qaytib kelishlik ular uchun juda ham og'ir edi. Mana bu oyat bilan biz va mana bu hadis bilan biz va mana bu sahobalarning hayotdagi bo'lgan siyratdan biz nimani xulosa qilamiz? Afganistonga Amerika bostirib keldi. Tayyorasi bilan askarlari bilan butun imkoniyat 35 ta davlat Afg'onistonga hujum qilib keldi. Bitta kichkinagina yangi tug'ilgan islomiy imoratni 6 yil bo'lganda xolos Shuni qulatishlik uchun Amerika boshchiligida salibiylar bostirib keldi. Yer yuzida bitta tavhid hukumati bor edi. Shu tavhid hukumati 2 million musulmonni qonni evaziga qurilganidir. Munofiqlarni pesh qildida oldik sapga qo'yib, orqasidan o'zi turib yurib samolyotlar bilan bostirib keldi. Shu vaqtning o'zida islomiy imoratda bir necha 100 ming askar bor edi. Bir necha 100 ming askar bor edi. Ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud kuni Hunayn jangi kuni ummatlariga qanaqangi xitob qilib sahobalar chaqirgan bo'lsalar, Amirul Mu'minin hozir turib, muxobara bilan telefon bilan aytardi, qochmanglar. Qo'yib yormanglar postalaringizni. Lekin bu ummat nima qildi? Hech qanday shar'iy uzursiz orqasiga qaramasdan tum taraqay bo'lib qochib ketdi. Robbisiga osiy bo'ldi. Shariy amir Mulla Muhammad Umar Amirul Mo'mininga osiy bo'ldi. Allohni g'azabi bilan qochdi. Agar Afg'onistonga qaytadan jangga kirmas ekan, Allohni g'azabi ularni ustida va agar bizning niyatimizdan buzuq bo'ladigan bo'lsa, g'azab buluti soya solib turibdi biz ustimizda. Shu sifat bilan o'lib qoladigan bo'lsak, va ma'wahu jahannam, jahannam bizni kutyapti birodarlar. va ma'vahu jahannam. Ma'vo jannatdagi o'rin yoki do'zaxdagi o'rin. Ma'vo o'rin, yashaydigan joy, hovli, uy. Ma'vahu jahannam. Uni o'rni jahannamdadir. Asosiy masala. Ikkinchi aytdik, shariy amirga osib bo'lgan. Bu ummat. Ah, palonchilar qochib ketdi, biz ham qochib ketdik degan uzr bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolo qiyomat kunida hamma payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar hayran bo'ladi. Bu kim ekan bu? Robbimiz bunchalik kulib kutib oldi deganda jang maydonidan hali qochib ketgan vaqtida o'zi yolg'iz qolib shahid bo'lgan kishini Alloh taolo shunaqa kutib olar ekan. Va man va man yuvallihim man fard bir kishi. Hamma qochib ketuvdi, biz ham qochib ketuvdik. vaziri defa xoin bizga aytib qochib ketdik degan gap bo'ladi. Xiyonat sodir bo'ldi. Amirga osiy bo'lindi. 3-chi muslimalar islomiy imoratdan himoya qilgan islomiy imoratga itoat qilgan qariyalar, muslimalar, yosh go'daklar qancha-qanchasi Mana bu islom imoratda itoat qilardi. Ulardan zakot olinardi, ushur olinardi. Ularga shar'iy qonunlar tatbiq qilinardi, ular itoat qilardi. Xosatan shimoldagi musulmonlar. Shuncha musulmonlarni muhtoj bo'lgan vaqtida, ularni himoyasiz farz bo'lgan vaqtda bu ummat bilan tashlab qochib ketdi. Zimmiylarni musulmonlar ustida haqqi bor. Zimmi deb ahli kitoblarni aytadi, jizya beradi u. Jizya berganni evaziga islomiy hukumat ularni dushmanidan himoya qiladi. Ularni amniyatini, xavfsizligini ta'minlaydi. Shuning uchun islom tarixida islomiy xilofat, islomiy amirliklar zaif bo'lgan vaqtida askarlari jizya olingan emas zimmilardan. Biz sizlardan jizya ola olmaymiz. Nimaga? Biz sizlarni himoya qilgan kuchimiz yo'q. zimmini himoya qilib musulmonlar shahid bo'lgan. Shahid bo'ladi agar. Jizyani shu shartda olinadi. U ahli kitob u. Rasululloh vasallam shuning uchun aytdilarki, zimmini nohaq o'ldirgan kishi jannatda hidini hidlamaydi dedilar. Zimmi shuncha haqqi bor musulmon ustida. Zimmi shuncha islomiy davlat ustida haqqi bor. Musulmonnichi? Islomiy imoratdan itoat qilgan muslimalarnichi? islomiy imoratga so'zsiz taslim bo'lgan, farzandini bergan kampirlar bor o'g'lim islomiy imorat himoya qilgin, shahid bo'lgan. yoki Guantanamo ketgan, yoki do'stimni tanklarning ostida majaqlanib ezilib ketgan u. yoki konteynerlarga yuklab Qunduzdan olib ketilgan vaqtda mingga yaqin Tolib birodar shahid bo'lgan, uni onasi bor, otasi bor. Uni endi do'stimga o'xshagan mal'un shiyalar kelib turib nima qilgan, nomusini tajovuz qilgan. Nimaga seni o'g'ling tolib bo'lgan? Guvatanamada nechista birodarimiz yotibdi? Bagronda qancha, Qandorda qancha? Ularni ko'zi ko'rishdan mahrum. Qulog'i eshitishdan mahrum. Ikkitiligi. Og'zi birni gapirish va hidlashdan mahrum. Iynida qip-qizil kiyim bor. Va qo'lida doim 24 soat nima bor? Nima deydi? Zanjir bor. Kisham bor. Oyog'ida kisham bor. Va yurganda bo'yinni egib turish kerak Amerika kofirlarni oldida. Amerika kofirlarni oldida bo'yinni egib turish kerak. Surati bor oldi. Bu hammasi mana shu islom ummatini beg'ayratlikdan sodir bo'lgan. Islom ummati ichidagi beg'ayratlar sababligidan bo'lgan. aytib o'tdik allohga osiy bo'lingan islomiy shar'iy amirga osiy bo'lingan va musulmon va musulmonlarning haqqi ado qilingan emas mana bu haqiqatni afsuski islom ummati bilmayapti bu bulut rahmat buluti emas bu bu osmondagi bulut rahmat buluti emas bu bu g'azab bu g'azab bu ummat nima qilsa qutuladi bu g'azabdan jang maydoniga qaytadan kirsa qutuladi shu niyatda yashab shu niyatda o'zini tarbiyalasa bo'ladi bo'lmasam o'lsa u Allohning g'azabi bilan o'ladi u va oqibati jahannam bo'ladi mana bu haqiqat afsuski rasululloh sollallohu alayhi vasallamni risolatlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiyalari bugun surati bor xolos. Hamma narsa teskari bo'lgan. Jang maydonidan qochgan qahramon u guldasta bilan kutib olinadi. Sahobalar nima qilishdi? Yuziga tuproq sochib kutib olishdi. jangga uzursiz bormagan 3 ta sahobiy. Ka'b ibn Malik bittalari, ikkitalari Badr ahlina, Badr ahlidan ikkitalari, 3 kishi. Tabuk g'azovasi jang bo'lgani yo'q. Faqat sayr bo'ldi, borishdi da Rasululloh sallam bilan qaytishdi. Jang bo'lgan emas Tabuk g'azovasi. 30 ming lashkar bilan Rasululloh sallam chiqdilar. Va har bir g'azvadan bu g'azvani farqi shundan iborat ediki, Rasululloh sallam qayerga, nima uchun ketayotganlarini ochiq aytgandilar. Va lekin havo issiq bo'lganligi uchun 3 ta sahobiy uzursiz jangdan qolishgan. Rasululloh sallam qaytganlaridagi bularga nima muomala qilindi? 50 kun. Umum musulmonlar bilan aloqani uzdi. Salom alik qilinmadi. 40 kundan keyin ayollari, farzandlari uydan tashlab ketdilar. 50 kun hech kim bularga salom alik gaplashgani yo'q. Allohning rasuli ham gaplashmadi, sahobalar ham gaplashmadi. Ularga telefon berayotgan kishilar ular bilan ham dasturxon bo'layotgan kishilar bo'lgan emas sahobalar hayotida. Hamma narsa baraks. İslam ümmeti bugünkü haleti Falastinni berib qo'ydi bu ümmet kımırlamadı. Makkesini berib qo'ydi bu ümmet kımırlamam koymadı. Medinesini Madinasini berib kımırlamam koymadı. ham bitti yu bitti. Yaş güne yigit bo'lgan İslami imoratini yıkıttı Bu ümmetti halini görüyler. Biz jangni davom ettirishimiz kerak. Robbimizni g'azab bilan o'lmasligimiz kerak deb sarhadlarda, chegaralarda yurgan kishilarning ustidan kulib masxara qilib o'tiradi ular. Bular jinni bo'lgan deydi. Amerika bilan urush bo'ladimi deydi. Amerika bilan jang qilib bo'ladimi deydi. Islom diyorlarida Islom diyorlarining podsholari George Bush nomini ishsa qaltirab qoladi. Allohu akbar desa qaltiramaydi. George Bush shunchalar ularni qalbi qo'rquv solgan. Butun islom olami shunaqa. Urushsiz biz uchun ishtim emas. Chunki urushdan biz oladigan natija ikkita bo'ladi. Yo qonimiz to'kilib jannatimizga kirib olamiz, yoki g'ozi bo'lamiz. Va lekin biz kufr chizgan plan bilan jang qilmaymiz. Doim aytganmiz. Jangi vaqtini jangi o'rnini tayin qilgan taraf yutadi. Valaka alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taoloni fazli bilan mana biz mana shu hijrat diyorida, mana shu qaboil mintaqasida joylashdik va taqdirimiz bu birodarlar bilan bita qilganmiz va alhamdulillah bu birodarlarimiz ham ayni shaklda niyatlari bor va shu niyat sari alhamdulillah ancha muncha ishlar qilingan. Va lekin biz islom ummatiga aytib qo'ymoqchimizki, Amerika bilan urushib, uni mag'lub qilsa bo'ladi va bunga shak shubha yo'q. Faqat uning uchun sodiq iymon kerak. Alloh subhanahu va taoloning minglab farishtalari qurollangan holatida islom ummatiga yordam berish uchun Robbil alamin tarafidan qiyomat kunigacha turgan. Jibril alayhisalom boshchiligida, Mikoil alayhisalom boshchiligidagi qo'shin doim turgan. qaysi bir o'rinda musulmonlar ozgina harakat qiladigan bo'lsa, u malaikalar tezda ularning yordamiga yetib keladi. Birodarimiz aytib bergan Shoykotdagi janglarda faqatgina bizni jamoatimiz yoki u yerdagi ozgina ansonlar urushgani yo'q. U yerda jang Rahmon bilan shayton o'rtasida edi. Lekin biz birodarlar mana bu vazifamizni o'zimizga farz deb bilishimiz kerak. va har bittamiz mana bu islomiy imoratni qaytadan tiklanishiga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Endi u safni poklanishligi bu Alloh taoloning irodasi bu. Safni tozalanishligiga biz iymon keltirganmiz. Faqat Allohdan so'raymizki, shu qalbirdan biz to'kilib qolmaylik. Shu imtihondan biz yiqilib qolmaylik. Va lekin inshaalloh azmimiz qotdi. agar kam bo'lsa ham ya'ni kam deganda odamlarni so'zi bilan aytganda biz o'zi kam kam emasmiz rasululloh sallam jibril aminni asli holatda ikki marta ko'rgan ekanlar olti yuzta qanotlarini ko'rib qo'rqib ketgan ekanlar juda ham ufqni to'ldirib turgan bu bu farishtani ko'rib shunda u kishi kelib aytgan ekanki jibril alayhissalom kelib aytgan ekanki yo muhammad sallallohu alayhi vasallam siz isrofilni ko'rganingizda nima qilardingiz uni 12 ming qanoti bor deydiganlar isrofil alayhisalom surri choladigan farishtani 12 ming qanoti bor degan men eshitdim emasman degan ekanlar robbil alaminni qo'shinlari o'ziga ma'lum va lekin rahmonga osiy bo'lgan Rahmonga kofir bo'lganlarni qarshisiga mu'minlar sunnatga muvofiq doimiy ravishda kimni qo'yishadi? Robbilarni qo'yishadi. Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim. Ey Alloh, biz seni dushmanlarimizni qarshisiga, ularni ro'borasiga qo'yganmiz. Albatta Alloh taolo g'olib bo'lgan zot. Bu mu'min aqidasi bo'lishi kerak. Bunga shak shubhamiz yo'q. Faqat bizlardan talab qilinayotgan narsa nima? Sodiq turishlik. Va ana shu g'alabaga va'da qilingan g'alabaga munosib kishilar bo'lishlik. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.